Euskal Herriko pilota e, ligaren e, biltzar eh, nagusian aipatu den e, arrangura, esango dugu Espainiol Federazioak ez lukela gehiago nahi, ipar, e, iparraldeak ba parte ardezan grabni izeneko lehiaketan, oni buruz hitz egiteko, Mikel Larralde Euskadiko ba, e, pilota e, ligako bulegoko kidea dugu kaixo egunon? Bai, egunon. Bueno, e, beraz aldeko oso pixka bate eh, azaldu zer den e, gertatu dena? Bai, orduan gertatu dena bo, azalduko dut atzo biltzan agusia izan zen, gure ligako, galdeko ligako pelotako biltzan agusia izan zen garazina, izan, Eta behor jakin dugu e, e, Frontiako Federakuntzako bitartez, e, Nino Txibekaren bitartez, Ebe, jakin begizula, Espainiako Federazioko lehendakariak e, idatzi ziola, e, angulo jaunak. Egan ez, ebe, etxola gehiago onartuko e, iparaldea e, Espainiol, e, Espainiako lugetan e, Hori, e, hitz ez egan duna. Ba, gara, guk, e, mm ja, iruaren urtea begiz itzuli garela txapeketa hortara, eh, aipatuko du bintze zerrentxatek eta hori, hori da Florentzia bakitxetako, eskolariko Florentzia bakitxetako selekzioi pilotari oberenekin, hiru uh, kategoria urteetan, eta gehi eh, dago ere, diosa, Espainiako errialde bat. Eta orduan, eh, hiruan uh, urtea dugu gaudela, uh, orain arte gango nuke ez dela izan, beste munduko arazorik, uh, trabarik, uh, administrazio aldetik, ministeritza aldetik, Ara, orain uh, betbetan eh, ez gehiago ikusi nahi. Bo, ara, pentsatzen dut eh, erabaki politiko bat dela. Eta ara, zertan dena. Bai, hori, esan behar nizun. No? arrazoiak baldin eh, baldin badaude, zuen ustez, eh, bueno, ba, behar bada kiroletik kanpoko, eh, kirol jarduretatik kanpoko arrazoiak izango ziren, ez da? Hala, bai, argi eta garbi daukadu, baita ere, Frantziako denak ere garbi du, bon, azoak ez zirela batzarek kirol mundu joak, eh, nintzik eta, bueno, mazeretik etortzen zen eh, erabaki bat zela, eta, ara. Ara, zertan denego era, ado, eh, blokeatu adenik, eh, nik, eh, nuke, guretzat ez duela gauztondirik, eh, bueno, pertsonalki nire zaten, nina iz, eh, gorriatzaren agusia, txapeketa horretan iparraldean edo alkiabez, Ba, zaigu guri eh, hausat mirik handatuko, ezik eta lehen iru egunak eh, ditugu, eh, azte buruak ditugu Bueno, Hor ezin nirute direkatu guri bentsa jokatzea gure ere muan, eko Gero laguaren azte buruan gipuzkoa jo ginen, jo gira, ginen ez, jomeak gira eta jo gira, zer gipuzkoa ere ez da kokatzen Espainiako federakuntzaren uh, eh, ardurapean, eh, nola Espainiko federazioa ez den batera filiatua eh, Gero eh, gelituko zaigu iruñarek jotean aforo da, ba, horiek bai uh, eh, filiatua direla Espainiako federakuntzan, ordoan angulok uh, jaunako baduela zer ikusirik. Kusiko dugu, baina bon, gu behintzat uh, garru jaukagu ez dugula ez dugula gibirat egingo, eta hortan parte dugu, eta mm ikusiko dugu ditugu gero zanduri izango den, da, demorak emango du. Ez dakita horriko ziren duzuen, e, ba, kaso honetan, e, bueno, Euskal, Eusko jaurlaritzarekin, Euskal gobernuarekin eta Nafarroko gobernuarekin, bueno, ba, harremanetan jartzea, saltzeko egora zein den, e, badakigu, ba, ba, kompetentzia dituztela, zentzu baten baita beha, kirol e, arloari dagokionez, baina... Bueno, ikusiko dugu, ara, atzuatera da, eskupori, begiori hori atzuatera da, E, nik ere ez nuen begirik, eh, atzo arte, eh, eta orduan, eh, bo, dugu orain, eh, bai guk, eh, iparalde bezala, nola gauden eh, Santiago Federakuntzarekin lotuak, bo, eh, lehenik, eh, bo, dugun, ofizialki zehiten dugun, ez dakit zein dugun, eh, zer antzun dugun eh, Espainiako ari ere, ez dakit erantzun behar diogunik ere, zer, itzegin dugu, orduan, eh, itzegin dugu, ja, atzo, patxi gauregi orzegoen gomitatu bezala gure biztana guzian, patxi gauregi baita eskodiko federazioko lendakaria, eta antolatzailea eskodiko federazioa da, eta itxeingo dugu, bizka bat, zer nola, itxeingo dugu ere, zer, bueno, zer nola segitzen den, hor, administrazio aldetik ze, ze, espainiatik ze den, eta gugu, baina, hukiro aldetik behintzat, hor gaude kirola egiteko, hor gure pilota gure egian, gure eskola egian, eskaldunen artean jokateko, eta gure eh, ez du ezer aldatuko e, eh, Madridetik, e, eh, hartzen mali dut bat, hori buruz, eh? Ba, osongi, eh, Mikel, eh, guzti horrekin galtzen gara, eskermila. mila. Bai, gazte.